Bai, bai, ni gustet justu dela imaitza hau ikusi da nagatik, e, eh, bi talde ondo, bi segundo zait, dibili dila, partio oso gorra, barakaldun kontra normalien ala eta gaurre eh, ala izen da. Olako partio parekagoetan da era ontako jokuen aurretik jartzanak ahontalia bastante ondo eukitzeu, eta gaurkuen barakaldu izen da, Hortik gaur ondo defendiu baina eskerrak larota bosik horregun da gol hori, ikustet. punto onbezela emango dula. Mm bueno, taldearen eh, bilakaera ikustena ona dela azkeneko bigarraipenekin, honekin ere jarraipen ematen diozue, eta, bueno, onbidean, ez? Bai, puntutatik aparte bat zentzazio aldetik eta nik uste ondo gaudela, eta hola bukatzen zuen urrengo partidua jatzeko goz delitzezea, eta hori harra entrenatzeko ilusizioz mejoratzeko, eta aurre abra morietako partidu azkarra da berriz irupuntu milateatzeko. Mm. Arazorik, eh, ondien zen konfiantza falta ez, hori, hori bintzat berreskuratu zuen. Ba, nik uste eh, dinamika guetan sartze zehanin eh, buruei buelti ematen lan handia izete dela, ez da erresa, e, eh, ozenen kontra irabazik egaldu legen kategoria bada, baina tendentzia hortan sartze zehanin beti kontra jutea dana, eta bai, honek uste balizoko dula iru emaitz positibo segidan eukitza honek, mesa dengo jo. Ondo, ondo. Egiz ezan zaila ikusten un gabon ondoren sartzea, normalien plantilla ganak itxite baina aukera hau sortu da, eta oso guztua berri hemen sartzeko aukera ontaz. Espero baino beto guelta honaiz, bai fiziko gita bai joko aldetik, eh, azkar sartu alizen naiz taldian. Eta bueno, taldeko dinamik elendik ezautzet, eh, lagunek ezautzetut, eta orduan ez da, ez da nahiko errexaintzat berriz bueltau. Nola jarraitu zu kanpotik, eta honen eh, lehenengo itzuri hori? Ba, e, bueno, ba, ikusi eta zera hona indula, bueno, beti laburpenak eta klasifikaizuta ikusten ditun. Eta hasera emaitza aldeti lehenengo lautik hiru irabazite ematezun hor goxentzea etxeko einde eh, hortako zegoen talde hau, baina gero dinamika baten sartu da oso zaile dana ematen, eta e, partidu asko irabazi gabe, eta gauze komplikatzen hasi zeuden eta hemen aurrara lan asko berko dugu berriz komplikatu uste eta bueno, e, ligie beak esango jo nu muka guarda. Mm, bueno, bintzate eh, batxa hundi hori gaindituta, du ba, bueno, horrendik ego txaila da, eta, eta liga luzea da. Ez. Bai, esan dizuten bezala hondikena hilebetiek falta dia bukatzeko, eta parti duro demostrau berko dugu, zen, zen merezi no? merezi deu ibiltzea, o lasai ibiltzea, edo gora ailatzeko aukera. Den hor, geure lanan araberako emaitza izango, hasi que segi lanian, hemendik aurrea, eta ia zehatatzen.